En alia son articolo mi parolis pri la canzono La Madelon kaj pri mia patrina avo kiu cantis gin al ni kiam ni estis infanoj. Mi tradukis gin al Esperanto kaj provas nun gin canti. Mi petas vian indulgon, char mine bele cantas. Mi volas nur montri che mia esperanta traduco estas cantebla la originala musico. Ankaŭ mi respecti la France textone centro dat da Por la ripose la plesur de militisto est tie ĉe la limo de l'arbar, uno domo de hedero tut kovrita ĉe turluruj la nomo del gastei. La kelnerino estas papili afable Qui est la vine brillette, Nino nos madelon Sonja à sonja salchi pensas pansa salchi taghe, chino madelona cette por ni do madelon serva sal ni la vie non ni Alchila ni la Calciu al si rapportas ion propagustan raconton. La Madelon poni ciam toleras che talion manto non ni prenas. Ci ridas, nur tiel si culpas Madelon, Madelon, Madelon. Ciu el ni conas village pelulinon, la revenon cae edigion attendas, se ci foras, tro foras, porce ni diru, cio ocasos ie reveno de la clas. Tagon post tago suspiras ni, pro tempo cio ne curas, cio cio ni diru sal ci. Alma de lon murmuratas, angule shin quizás demandasci plue? Alian imagas cae tio tre bonas. Tu Madelon servas al ni la vi, non tuchetas ni al fi la subiopon, cae ciu al fi rapportas ion propagustan raconton. La Madelon poni ciam toleras get alion, mento non i prenas, shi ridas, nou ziel shi culpas, Madelon, Madelon, Madelon. Capo valo, tre comica cepeto, iu mate ne iris che Madelon, cae amflame declaris che shi beletas, cae che li venis porpeti et zicion. La madelon etium stulta, al liridet et respondis, qui al prenus mi solan viren, charmas mi regimanton, ien via amicoi, al vine la manon, trobes on attachi por versi la vinon, D'où Madelon serva sal la vinon, non ni, asni, ŝi la subjupon, kaj alchi ĉiu ion La Madelon poniciam toleras, ke Mento ni prenas, giridas, culpas Madelon Madelon Madelon madelon Madelon,